два браття було, був бідний Іван і е, багат Кондрат. О, І той е, багат, е, бідний, каже, до того вже дожився, що не було в нього, ну вже нема що, але каже, до жінки є ще два кугутики, ще каплунчики мене називають. От. Жінка каже, дай-ка я віднесу батькові той камплу, той одного каплунчика подарок. Може, батька щось змилується, ти дасть нам. Вона бере жінка ловить й дає. От він приносить того каплунчика, він тому батькові, а батько каже, Іване, ти що ти все зробив, що ти такий бідний, і то ти взяв останнього каплунчика і то я. І приніс мені у подарок. Він каже, ну чого, батька, ай буде. От. Взяв, ну чекай же, каже, піп до нього. Ти подожди, зараз дав своїм тим наймичкам приказ, Візьміть того каплунчика, заріжте так, як є тільки серединка, то викиньте, а так як є він цілий, так хай е, буде. Спічіть його. Вона спекля, все як має бути. От, ну тепер, каже, вже подали на на блюдо, все, то капунська село, та й каже до, до того піпка до Івана, ну що ж, Іван, ти приніс, то приніс. Але візьми поділи нас. Мене що ж каже, є два хлопці рубочки і є дві дівочки. Ну і я їм і та, і попадя. оце. Так каже, щоб то було поруч, ну, щоб ніхто не обіжався. Він каже, добре, пані, зроблю. То бачка зроблю. От. Ну так каже, як ви, е, бачка, голова двору, відрізуємо голову від шиї. А матушка ваша подруга, значить, під другим, значить, шию а дівочкам по Кринську, коли, щоб вони літали е, високо, е, е, щоб їх парубки зустрічали, а хлопчикам по носі, тим парубкам по ножки, щоб вони топтали по пові дорожки. А мені Іванецький все тулубище. Той старший кондрат теж принести, то він йому той піп наградив, все як має бути, а потім той старший кондрат теж взяв той, той поніс йому, каже, аж два понесу. Ну, приходять, приносить, кажуть, що ти ще Іван не хочеш, то Кондрати хочеш. Та так, так, мій брат поніс, ви такої, сякої. Наградили його, ну кажете, я хочу того, що мені щось все. Ну добре, заставляє той так само зарізати, все як має бути. Каже, ну діли кондрати нас. А я не знаю, я ще кой такий. Б'ють за Іваном. Е, приводять Івана. Іване, от бач, твій брат приніс нам е, два капунські, подарок і то я і не може нас поділити. Поділи нас. О, що, батюшка, поділю. Бере то я, то е, тих два каплунчики. О, каже, дивіться, два каплунчики це я норма. Як е, батюшка голова двора і член е, своєї сім'ї відрізує йому шийку і усім головку. А так другу шийку матусі з головкою. От, Бо це незамініме, має бути голова, значить, батька що небудь. Дівчатам по крильчику, е, по двоє крильців, бо два каплунчики, тим по, по дві ності, а мені Івановці, Іванище буде двоє тулубище. І той батько взяв ти ще того е, кондрата е, е обсмісив, нагнав, а тому ще до премія.